za spasenje umirućeg muškarca. Započni znakom križa. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka sa mnom bude Tvoja milost, Gospodine Isuse Kriste. Tvoja ljubav, Bože oče. I Tvoje zajedništvo, Duše sveti. Nakana. Vječni oče prikazujem ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, gospodina našega, Isusa Krista. Za njega koji se nalazi pred smrću. Posvijesti si sada osobu za koju prikazuješ Isusovu žrtvu. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života koji si mu podario. Ti si ga čudesno zamislio i stvorio. Stvorio si ga na svoju sliku i priliku. stvorio si ga da živi vječno. dajući mu priliku da kratkim zemaljskim životom odredi kakva će vječnost biti za njega. Hvala ti, Oče Nebeski, što si dao svojeg jedinorođenog Sina, Isusa Krista. Da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne. već da ima život vječni. Hvala Isuse, što si nam obećao da će svi oni koji zazovu tvoje ime biti spašeni. Oče nebeski, molim te, privuci ga k ljubavi svoga sina, koji se je na križu žrtvovao za njegovo spasenje. podari mu milost da ga može i da ga želi prihvatiti za kralja svog srca. Da ga može i da ga želi prihvatiti za svog osobnog spasitelja i otkupitelja. Kako bi ga Isus uskrisio u posljednji dan. Molim te, oče, u Isusovo ime, podari mu svjetlo svoga duha. Da može i želi jasno vidjeti stvarne namisli stvarne motive svog srca po kojima je živio. Da se može i da se želi iskreno pokajati za svoje grijehe. Da može i želi zatražiti i primiti tvoje oproštenje. Podarimo gospodine, milost da može i da želi vidjeti one koje je ranio svojim grijesima. Te da može i želi srcem moliti za njih. Molim te, Oče, u Isusovo ime, Podari mu milost da može i da želi oprostiti svima koji su ga za života povrijedili. Da može oprostiti svima koji su mu uskratili ljubav i poštovanje. molim te, podari mu milost da može i da želi oprostiti samome sebi. Gospodine, neka ga tvoja milost neprestano dotiče. Kako bi bio slobodan od napada zloga. kako bi bio slobodan od ponosa i svega drugoga što bi ga moglo potaknuti da odbije primiti tvoju milost. Gospodine, molim te, ti pronađi način na koji ćeš doprijeti do njegova srca. molim te, gospodine, podarimo milost da može i da želi umreti okrepljen svetim sakramentima. Molim te, oče, u Isusovo ime, ispuni njegovu dušu svojim mirom, i uvedi ga u svoje kraljestvo, Ljubavi, pravednosti i mira. Uvedi ga u raj. Sveta Mario, Majko Božja moli za mene, koji prikazujem. I za njega za kojeg prikazujem žrtvu tvoga sina. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. Ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Sveta Mario, Majko Božja, prinesi svojem umirućem sinu njega, za čije spasenje prikazujem Isusovu žrtvu Ocu. Neka tvoja ljubav, Marija, dopre do onih dijelova njegove duše koji se neće moći odupriti tvojoj majčinskoj ljubavi. Neka ga tvoja ljubav, Mario, privuče tvom sinu Isusu. Kako bi mogao povjerovati u njegovo milosrđe i kako bi mogao zazvati njegovo ime. Sveti Josipe, nado umirućih. Moli za njega. da može umriti u miru. Okrepljen svetim sakramentima i opravdan krvlju janjetovom. Pričesna meditacija Gospodine Isuse, će Boži. On možda nije dostojan da uniđeš pod njegov krov. Možda nije dostojan da uniđeš u njegovu dušu. ali te ipak svim srcem molim da ga ispuniš svojom prisutnošću. jer gospodine, kako će sam po sebi postati dostojan? Kako će, gospodine, sam zapaliti svjetlost u duši kad si jedini ti svjetlost? Kad ti jedini možeš prosvjetiti njegove tame? kad ti jedini možeš učiniti da srcem progleda. Da srcem pročuje. Da srcem razumije. Da se iskreno pokaje i primi tebe svjetlost. kako će, gospodine, bez tvoje milosti praštati? Kako će se iskreno kajati? Kako će s vjerom moliti? Kako će, gospodine, bez tebe, koji si jedini pravi mir, umiriti svoju dušu? kako će, gospodine, njegova duša živjeti, ako ti koji si život ne prebivaš u njoj. Kako će gospodine njegova duša ljubiti? Ako u njoj ne prebivaš ti, ljubav. uđi Isuse u njegovu dušu. A reci riječ i ozdravit će čitavo njegovo biće. Uđi Isuse u njegovo srce. privuci ga na svoj križ. Neka ti preda svoje grijehe. Neka ti preda svoje srce. Amen.